Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeće što je navedeno, znači e, sunet Fejra. Sunet u Fejra, znači suneti uh, farz od sabah namaza. <clears throat> Pa kaže 380 sevabuha, nagrada za, za, za sunete od sabah namaza, kaže huma ehabu ilenje mine dunja, mine dunja džemija kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dva rekata sabah namaza su mi draža od dunja čitavog dunjaluka. U sljedećem uh, navodi kaže takidu hadi qauli sallallahu alejhi ve sellem kaže potvrda klanjanja suneta uh, sabah namaza da tad'uha walau turitu tarattum al khayla nemojte kaže da ostavite ih pa makar kaže, makar kaže tjerali konje. A, ovaj hadis je slab, tako da nema potrebe da ga, da ga komentarišemo. Naveo ga vratno tako kao vid posticanja. E, kaže ta'ahuduha lijena nebija sallallahu alaihi wa sallam lem jekun ala še'in mine nevafil ešeddu mu'ahedeten mine rakatein qavde sobe. <clears throat> poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači vodio klanjanju vodio računa klanjanju suneta sabah namaza da i tako da i nije zaostavljao <clears throat> kao što je došlo u hadisu Buhari i Muslima onda iše se prenosi kaže da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ni na jednoj nafili nije bio e, toliko toliko se držao praktiko da je nije nikako ostavljao kaže kao što su dva rekata sabah namaza i zato postoje ono mišljenje onaj, da, da, se, da se klanjaju da, da se od nafile koja se klanja koji treba putnik klanja musafir je dva rekata sabah namaza <clears throat> kaže tahfifuha li jednohu sallam sallam kane i uhafifu el qiraete fihima kaže dva rekata sabah namaza treba klanjati kratko lagano jer je poslanik sallallahu alaihi sallam tako tako klanjao i to se prenosi od Aisha radijallahu anha da ona, da ona opisuje znači klanjao i kaže dva rekata uh, suneta sabah namaza tako kaže da da, da sam da, da sam ja pomisla da li, da li je učio Fatihu uopšte da li mogu Fatihu, fatihu da proučim tako je znači kratko bio na kijam <clears throat> ako je to radio tako poslanik sam sada znači to je suneta a ne da razvučeš ti se učiš da klanjaš sunete ovaj farzna ovog sabah namaza i ti sad sjetio se tam neke sure učiš, obnavljaš tako da znači nije to sunete. Znači sunete da se da se prouči koje koje se uči sure. Ha? Ja. Kulija što bi rekla naša nana Kulija i ja Kulhuvela. Sina to nije došlo Buhari, osim nego drugim hadisom. <clears throat> Sljedeće, kaže, a to je ovdje, mada jakrao fiha, kaže, šta, šta treba da, da, ovaj, da uči. Kaže, kada ne bio sallam sallam, jakrao fiha, kada in feđu, kafiru, ihlas, bada fatiha, ovo malo prišli su spomenuli. Na dva rekata, znači, sabah, eh, sabahski sunet, klanjao je suru kafiru, ihlas, nakon fatihe. Uh, Kaže u robama Kara, kaže Kulu amenna billahi vama unzile ilajna i suri Bekara. A na drugom rekaju Kul ja, ja ehlel kitabi ta'ala ila kelamiti sa'an vejna nave bejnekom. A ovo je ujedno i dokaz to znači da se može jedan ajet učit na, na jednom rekatu. Da je dozvoljeno, da je ispravno, da, da nema smjetnje, da se jedan ajet uči, pogotovo ako su duži ajeti, na jednom rekatu. <clears throat> ovdje nije naveo koji je hadis, gdje je zabiljenš hadisa, bolje bilo da naveo. Hadis je po skupinu učenjaka prihvatljiv i radosan, drugi imaju prigovore za te hadise u kojima je došlo ovo, uglavnom ispravno bliži inšala da je vjerodostojno, da je pouzano to što spomenuto da se uči. Dobro. <clears throat> Kaže itiđa obadeha, a to je da osoba legne nakon klanjanja dva rekata sabarski suneta da legne na desnu stranu. A onda je naveo, ovdje ni naveo, je to sunet, je to propisano, je koji je propis toga? Kane, sallallahu alaihi sallam, idha reka rekatein feđi i tađa ala šiqihil ejmen. Kaže, uh, e, vjerovisnik, sallallahu alaihi sallam, kada bi klanio dva rekata sabarski suneta, legao bih na, e, na desnu stranu. Samo je to spomenuo. Nisi spomenuo to sunet ili to nije sunet ili... I što uopšte navodi ako nije sunet? Ako je sunet, znači treba reći da je to suneta ili tako. Pa šta smo mi spominjali kod ovdje? Sjećan, smo radili ovo? Jesmo spominjali ovo? Je li nam došao hadiza ovo? Ili nismo još tamo? Nismo još zašto nam se... Dobro, to smo negdje na drugom mjestu spominjali, ja. Po, po Ibn Hazmu je vađi bil nešto više od toga? Šta? ako, ne, ja, ako to ne uradi, ne klanaće namaz mu je, to je šart, valjano se sabah namazu. A da li je sunet onda? Je li sunet to uradi? Jeste. Je li radi taj sunet? Kad dodaj tu džamiju? Bože, ima vremena koliko hvala. U prvom safu, beto. Ona je Uglavnom, oko toga znači, ima razilaženje, poznate razilaženje. Ovaj, većina učenjaka da to nije sunet. Da tu ne lazi u obrede i badete, nego da je to, da je to radio iz drugih potreba, prirodnih potreba da odmori se. Kao vrsta od odmora je radio. Dok druga skupina učenjaka kaže, s obzirom da to je bila stalna praksa i tako je prenosveno hadisma, da tu potpada pod mustehab ili da je to sunet. <clears throat> Sljedeći kaže kadauha, znači naklanjavanje sabahskih suneta. Kaže men name an feri, an, anil feridat je uh, salla suneteha qableha لأنه لما نام عن الفجر في سفر صلى ركعتين قبل الفريدة kaže onaj ko prespava farz namaz kaže na njemu propisano je kaže da klanja da klanja i sunete prije tog farza. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne navodi na koji slučaj misli kada su prespavali kaže sabah namaz a bili su na putovanju to je hadis u Buhari muslimu tefiku na lihi klanjali su kaže prvo dva rekata <clears throat> dva rekata suneta pa onda fars koji je slučaj sjeća se toga hadisa kada je neko od ashaba treba da stražari da ih probudi ko? pa je i on prespavao pa, je, pa ih je sunce probudilo, zake sunce. Mislim, na taj, na taj hadisa nije ga ovaj, nije spomenuo. Kaže, men, men, men fatet hu, وقد أدرك أدرك الجماعة صلى الله بعد الفريدة لإقراره صلى الله عليه وسلم قيس بن عمرو على ذلك. Kaže, koga uh, ko ne uspije da klanja, koga prođe uh, Eh, klanjanje dva rekata suneta prije klanjanja u džematu farza sabah namaza. Znači, nije uspio, krenuo je da klanja farz u džamiju, mešćid, nije imao vremena da klanja ni kod kuće, niti kada je došao u mešćid. Kada treba da klanja? Klanja, kaže, nakon klanjanje u džematu. On navodi taj, to mišljenje. Znači da se klanja nakon što se završi farz namaz ili eventualno zikris ili može se odmah ustat, da se onda klanjaju ta dva rekata, da se naklanje, da se naklanjaju ta dva rekata koja nisu klanjana. E, šta je dokaz, kaže što je poslanik sallallahu alejhi ve potvrdio Kajs ibn Amr to što je klanjao. Potvrdio mu je da je što je klanjao e, dva rekata koja je sabahski sunnet koji nije klanjao prije farza. Uh, <clears throat> ima taj hadis i to mišljenje, ima drugo mišljenje da je bolje da sačeka, na to većina učenjaka, da je bolje da sačeka da, da izađe sunce, da se podigne za visinu jednog koplja, da prođe neki 15-20 minuta pola zada, pa da onda, pa da onda e, klanja, naklanja te, te sunete. To je jedno i drugo mišljenje, dva, dva poznata mišljenja e, kada treba da klanja. E, uglavnom, znači, ono kada klanja odmah, znači ima, ima ovaj, e, ima dokaz ovaj hadis. Ovaj hadis. Znači, koji je kretan slučaj. I što ukazuje u stvari da je tu ovaj, kao dokaz, oni takozvani namaza, zavatu lesbav, namaza s povodom. I da nema smijetlja se klanja, jer se klanja farz namaz, znači po pravilu poslije farz namaza do izlaska sunca, odnosno do podizanja jedne visine kuplja, ovaj, ne bi trebalo ništa se klanja od, od na file a ovo je dokaz ujedno da je izuzetak tome da, da se može klanjati ako se naklanjava nešto. <clears throat> Dalje kaže Yusalliha badetu lui šemsi ili kaoli sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> znači navodi ovo drugo mišljenje kaže merlem yusalli rakate feđr hata tatlu šems fel yusalliha kaže onaj koji nije onaj koji nije klanjao dva rekata uh, e, sabah namaza sve dok nije sunce izašlo, neka ga klanja. <clears throat> Znači, to je ovo drugo mišljenje. Dobro. Znači, jedno, znači, jedno i drugo ima osnova. Kad se, kad se naklanjava, ako te, ako te prođe da klanjaš ovaj, dva rekata sabonski suneta. A ujedno ovdje kad već spominjemo, ovaj, a doći nam to za vitre namaz. Ovaj, če se dešava mnogima da ne uspiju klanjati, imaju namre da klanja vitre namaz pred sabah, pa se probudi i izađe ovaj, odnosno nastupi zora i nisu klanjali vitr namaz. I sad ima ono poznato razilaženje i većina učinjaka na tome da, da je isteklo vrijeme klanjanja vitr namaza i njegovo naklanjavanje, osim kod šafija, njegovo naklanjavanje biva tek poslije kad izađe sunce, ono parni rekat po jednom od mišljenja, kao što ono, je došlo u hadismu. Dok, ovaj, dok, dok drugi učenjaci, manja skupina smatraju da nema smisli da se odmah naklanja, da se naklanja prije sabarskog farza. A, a imamo ovaj skupina od skupina ashaba se prenosi da bi eh, da su oni klanjali da su oni klanjali vitr namaz i kad izađe nastupi zora, prava zora nastupi prije nego što klanjaju ovaj sabaske sunete, klanjali bi vitr namaz. Jedna rekat ili tri rekata sve jedno. To se prenosi od skupina ashaba. Sobno se to prenosi od njih, znači ima to neke osnove i može se tako raditi. Ako neko nije siguran da će poslije moći uspjeti da da naklanja vitr namaz. Ako me razumijete, razumiješ šta govorim? Znači, na, i, ta, i to je preneseno da shaba na, na takav način da su, ovaj, samo ostalo pitan tu, jel to oni jesu naklanjavali ili su smatrali da se to klanja u vremenu? Ovaj, bio taj stav među njima koji, ovaj, koji, koji kaže da, znači, sve dok se ne počne klanja dva rekata sa abarskih suneta, ako uspiješ prije toga klanjati vitre, znači, klanjaju se ga u vremenu. To je to mišljenje poznato mada je većina učenjaka na suprotnom narodu. Dobro. <clears throat> Kaže je džuzi ktisaruhu ala fatihati li ene qiyamehu sallallahu sallam ahjanen kudir ma, kadr ma jakral fatiha. <clears throat> Kaže dozvoljeno je da se, skra, da se svra, skrati nama samo na fatihu. Jer kaže njegov qiyam ponekad bio kaže znači stajao na kijamu, koliko je vremenski potrebno da se prouči samo Fatiha. To je ona hadiša, sam rekao da se prenosio da, da iše, da je pitao, a ne znam je li uspio da, da uspio Fatihu prouči, a normalno mora prouči Fatihu, jel? Podrazumio se. Zadnje kaže dua bada farag minha, dova koja se uči nakon nakon sabahskih suneta, Lakada ruvije, čim kaže ruvije, znači ima u tome slabosti, pa spominjemo dovo Allahuma, Rabbe, Džibra, Džibril, ovaj Srafil, tako da glavno da ovaj slaba daif, u daif hadisu došlo. Iako bilježi imam i Ahmed ibn Hibban i, i Dara Kutni, uglavnom hadis je slab. I ova dova nije potvrđena. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,